Antroji karalių knyga, 17 skyrius. 12. Judo karaliaus Ahazo metais Izraelyje ir Samarijoje pradėjo karaliauti Elos sūnus Ozėjas ir karaliavo devynerius metus. Jis darė piktą viešpaties akise, bet ne taip, kaip prieš jį buvę Izraelio karaliai. Asirijos karalius Šalmaneseras kariavo prieš jį ir Ozėjas, tapęs jo tarnu, mokėjo jam duoklę. Asirijos karalius pastebėjo, kad Ozėjas rengia samokslą, nes pasiuntė pasiuntinius pas Egipto karalių soją ir nesumokėjo duoklės, kaip ankstesniais metais. Todėl Asirijos karalius suėmė jį ir uždarė į kalėjimą. Asirijos karalius užėmė visą kraštą, pasiekė Samariją ir laikė ją apgulęs trejus metus. Devintaisiais Ozėjo metais Asirijos karalius paėmė Samariją ir išvedė Izraelitus į Asiriją. Juos apgyvendino Halache, Habore, prie Gozano upės ir Medų miestuose. Taip įvyko dėl to, kad izraelitai nusidėjo viešpačiui, savo dievui, kuris juos išvedė iš Egipto žemės ir farono priespaudos ir garbino svetimus dievus. Jie elgėsi pagal papročius pagonių, kuriuos viešpats išvarė prieš izraelitams užimant kraštą ir pagal Izraelio karalių įvestus papročius Izraelitai slapta darė tai, kas nebuvo teisinga viešpaties jų dievo akise. Jie pasidarė aukštumas visuose savo miestuose, pradedant sargybų bokštais ir baigiant sutvirtintais miestais. Jie pasistatė atvaizdus ir pasidarė alkus kiekvienoje kalvoje ir po kiekvienu žaliuojančiu medžiu ten jie smilkia aukštumose, kaip pagonis, kuriuos viešpats išvarė priešais juos ir darė nedorybės, sukeldami viešpaties pyktį. Jie tarnavo stabams, apie kuriuos viešpats buvo jiems pasakęs, nedarykite tokių. Viešpats įspėjo Izraelį ir Judą per savo pranašus ir regėtojus, sakydamas, Nusisukite nuo savo piktų kelių ir laikykitės mano įsakymų bei nuostatų pagal įsakymą, kurį daviau jūsų tevams ir siunčiau per savo tarnus pranašus. Tačiau jie neklausė, bet sukietino savo sprandus, kaip ir jų tėvai, kurie netikėjo viešpačiu savo dievu. Jie atmetė jo nuostatus ir sandorą kurią jis buvo sudaręs su jų tėvais, ir jo įspėjimus, kuriais juos įspėdavo. Jie sekė tuštybę ir patys tapo tušti. Nuėjo paskui aplinkinės tautas, ko viešpats buvo įsakęs nedaryti. Jie paliko visus viešpaties savo dievo įsakymus ir pasidarė nulietus veršius ir alkus garbino dangaus kareiviją ir tarnavo balui. Jie leido savo sūnus bei dukteris per ugnį, žiniavo ir kerėjo, ir parsidavė daryti piktą viešpaties akise, sukeldami jo pyktį. Todėl viešpats labai užsirūstino ant Izraelio ir pašalino juos iš savo akivaizdos. Nieko neliko, išskyrus judo giminę. Taip pat ir Judas nesilaikė viešpaties savo dievo įsakymų, bet elgėsi pagal Izraelyje priimtus papročius. Viešpats atmetė visus Izraelio palikuonis ir bausdamas atidavė juos į plėšikų rankas, kol jie buvo pašalinti iš jo akivaizdos. Jis atplėšė Izraelį nuo Dovido namų ir jie paskelbė savo karaliumi Nebato sūnų Jeroboamą. Jeroboamas nukreipė Izraelį nuo viešpaties ir juos įtraukė į didelę nuodėmę. Izraelitai toliau darė visas Jeroboamo nuodėmes ir nepaliko jų, kol viešpats atstumė Izraelį nuo savęs, kaip kalbėjo per savo tarnus pranašus. Taip Izraelis buvo perkeltas iš savo žemės į Asiriją, kur jie pasiliko iki šios dienos. Asirijos karalius atkėlė į Samarijos miestus Izraelitų vieton žmonių iš Babilono, Kuto, Avos, Hamato ir Sefarvaimo. Jie įsikūrė Samarijoje ir gyveno jos miestuose, ten apsigyvenę, jie nebijojo viešpaties, todėl viešpats siuntė liūtų, kurie juos žudė. Asirijos karaliui buvo pranešta, tautos, kurias atkeli į Samarijos miestus, nežino apie to krašto dievą, todėl jis siuntė liūtų, kurie žudo juos, kadangi jie nežino tos šalies dievo įstatymų. Asirijos karalius įsakė, Nusiuskite ten vieną jų kunigą, kurį atvedėte iš ten, kad jis, nuvykęs ten, apsigyventų ir juos pamokytų to krašto dievo įstatymų. Vienas kunigas iš tų, kurie buvo išvesti iš Samarijos, sugrįžęs, apsigyveno Betelyje ir mokė juos, kaip reikia bijoti viešpaties. Tačiau kiekviena tauta pasidarė savo dievus ir pasistatė juos samariečių aukštumų namuose, kiekviena tauta tame mieste, kur ji gyveno. Babiloniečiai garbino Sukot Benotą, Kuto žmonės, Nergalą, Hamato žmonės, Ašimą, Aviečiai, Nibhazą ir Tartaką o Sefarvaimo žmonės degindavo savo vaikus Sefarvaimo devams, Adramelechui ir Anamelechui. Tačiau jie bijojo ir viešpaties. Aukštumų kunigais jie paskyrė praščiausius iš savųjų, kurie aukodavo už juos aukštumų namuose. Jie garbino viešpatį ir tarnavo savo dievams, kaip buvo pratę savame krašte. Iki šios dienos jie laikosi savo senų įpročių. Jie nebijo viešpaties ir nevykdo jo nuostatų ir potvarkių, įstatymų ir įsakymų, kuriuos viešpats davė Jokūbo, kurį jis pavadino Izraeliu sunums. Viešpats sudarė su jais sandorą ir jiems įsakė, nebijokite kitų dievų, nesilenkite prieš juos, netarnaukite ir neaukokite jiems, bet bijokite viešpaties, kuris jūs išvedė iš Egipto šalies savo galinga jėga ir ištiesta ranka. Jį garbinkite ir jam aukokite nuostatus ir potvarkius, įstatymus ir įsakymus, kuriuos jums surašiau, saugokite ir vykdykite per amžius ir nebijokite kitų dievų. Nepamirškite sandoros, kurią padariau su jumis, ir nebijokite kitų dievų. Viešpaties savo dievo bijokite, ir jis išgelbės jūs iš visų jūsų priešų tačiau jie neklausė, bet elgėsi pagal savo įpročius. Tos tautos bijojo viešpaties, bet tarnavo ir savo droštiems atvaizdams. Taip darė jų vaikai ir vaikų vaikai. Taip jie tebedaro iki šios dienos.